بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم Ey mu'minlar, agar Allohdan qo'rqsangizlar, sizlar uchun haq bilan nohaqni ajratadigan hidoyat ato qilur va yomonlik gunohlaringizni o'chirib, sizlarni mag'firat qilar. Alloh ulug' fazli marhamat sohibidir. Har bitta odam o'zi nima oqu, nima qora yaxshi biladi. Nima yaxshi-yu, nima yomon biladi. Shunday deb o'ylaydi o'zi haqida. Hamma o'zi oq qorani bilaman, yaxshi yomonni ajrataman deydi. Haqiqatan ham shundaymi? Quyida o'qilgan oya karimaga quloq soladigan bo'lsak, hamma ham bilavermas ekan. Ya'ni hamma o'zi to'g'ri deb bilgan ishi to'g'ri bo'lmas ekan. Hamma noto'g'ri, xato degan narsasi xato bo'lmas ekan. To'g'ri nima? Alloh nimani to'g'ri desa, shu to'g'ri. Noto'g'ri nima? Alloh nimani noto'g'ri desa, shu narsa noto'g'ri. Alloh taolay aytayaptiki, Ey iymon keltirganlar, agar Allohdan qo'rqsangizlar, sizlar uchun haq bilan nohaqni ajratadigan hidoyatni ato qiladi. Demak, Alloh taolo hidoyat bersa, ina inson qaysi narsa haq qaysi narsa nohaq farqiga boradi. Alloh tomonidan hidoyat olganlargina nima haq nima nohaq uni yaxshi biladi. Va man yu'min billahi yahdi qalbahu Kim Allohga iymon keltirsa, u zot uning qalbini to'g'ri yo'lga hidoyat qilur. Alloh hidoyat qilsa, ina inson to'g'ri yo'lda bo'ladi. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga tavakkul qilsa, bas Allohning o'zi unga yetarlik. Bugungi suhbatimizning mavzusi g'am tashvish, istirob, qalbni xotirjam bo'lmasligi, qalqib turishligi. Ya'ni shunday bir dardki, yer yuzida yashayotgan odamlarda 100 tadan 10 tasida mana shu kasal albatta bor. Ehtimol ko'prog'ida bor. Lekin shu kasalga chalinganligini bilmaydi, tabibga borib tashxis qilib shunaqa kasali borligini aniqlashlikka vaqti yoki fahmi yetmaydi. Insonlarning qalbidagi vahima, qo'rquv, xavotir har xil gaplarni, har xil xabarlarda eshitgan paytda qalbini bir iztirobga tushishligi xotirjam, sakinatli bo'lmasligi. Alloh alam bu dard 10% emas, undan ko'proq odamda bo'lsa kerak. Qur'oni Karim va payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sunnat saniyalarida mana shu kasalni sabablari hamda uni hal qilishlikni yo'llari ko'rsatilgan. Hozirgi kunda yashayotgan odamlarni, mana aytib o'tdik, juda ko'pchiligi mana shu qalbidagi qo'rquv, xavotir, g'am, qayg'u tufayli o'zini yelkasidagi vojiblarni bajara olmayotganligini, hayotdan umidsizlikka tushayotganligi, hayotidan tushkunlikka tushib ketayotganligini ko'ramiz. Buni sababi nima? Bu xoh dunyosi to'lib toshgan odam bo'lsin, xoh bir faqir odam bo'lsin, farqi yo'q. Mana shu xavotir, boyagi aytayotgan qalqishlik juda ko'pchiligimizning qalbimizda bor. va xususan bu qalqishli yana ziyoda bo'ladi qachon bizni ko'nglimizga yoqmaydigan bir xabarni eshitib qolsak yo bir qandaydir mish-mish gapni eshitgan paytda boyagi qo'rquv yana ham ziyoda bo'lib ketadi. Va bu narsa insonni hayotini harobga aylantiradi. Hayotidan bir shirinlikni ketkazadi Hozirgi zamonaviy bir tadqiqotlarga qaraganda mana yer yuzida yashayotganlarni yashayotganlarning 10% mana shu qalqishlik kasaliga Xavotir degan kasalga, stress deymiz endi biz tilda. Ana, soddaroq qilsak, shu stressga chaliqqan odamlar. Stress nima? Doim bu asabni tarang. Bitta gap gapirsang kam, ikkita gapirsang ko'p. Bir yarimta gap yo'q. Meni tinch qo'y. Hatto o'zini bola chaqasini ozgina shovqinini, erkalashini ko'tara olmaydi. Meni tinch qo'y. Meni tinch qo'y. Har yili yer yuzida yashayotgan odamlar ichidan 80 mingga yaqini boshi statistika ekan. o'zini osib o'ldirar ekan. O'zini o'zi o'ldirar ekanki, hayotdan to'yganligidan, umidsizlikka tushganligidan, hayotda umidi qolmaganligidan. Shayton shunday bir lainki insonni mana shu noumid qilishlikka haris bo'laveradi. Amirul Mu'minin Ali ibn Abi tolib karramallohu vajhadan so'rashdi. Man ashaddu jundillah? Allohning askarlarining ichidagi eng shiddatlisi, quvvatlisi qaysi? Ali roziyallohu anhu javob berib, tog' dedi. So'ngra aytdiki, tog'ni temir kesadi dedi. Demak, temir kuchli qo'shin. Endi temirni o't eritadi. Demak, o't kuchli. O'tni suv o'chiradi. Demak, suv kuchli. Suvni bulut ko'taradi. Demak, bulut kuchli. Bulutni shamol haydaydi. Demak, shamol kuchli. Endi shamol inson shamolni o'zini foydasiga burib ishlatadi. Yelkanli kemalar bilan kemalarni haydatadi, demak, inson kuchli. Endi insonni uyqu yengadi. Uyqu kuchli. Uyquni nima ketkazadi? G'am, qayg'u, tashvish. Demak, Alloh taoloning eng kuchli hoşunu bu g'am, qayg'u, tashvish bo'ldi. Zamonamizda keng tarqagan mana shu istiror, xavf xatar, qalqishlikni sabablari quyidagilar. Birinchidan, soddaroq qilib aytsak, qachon qalbimiz xotirjam, asabimiz tarang bo'lmay, birovni ko'rganda bir xuluq shuvoli bilan kutib olamiz. Qachon? Nima sababdan mana shu narsalar paydo bo'ladi odamlarning hayotida? Albatta bu narsa boyagi stress degan narsa. iymonli odamlarda kamroq uchraydi, iymonsizlardan ko'ra. Ha, Allohdan deb qo'yadi, shundan ketaveradi. Mana shu qalqishlik, istirob, g'am, tashvishni birinchi sababi. Astagfirullah. an zikri fa inna lahu ma'ishatan معيشة va nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, bas. Albatta uning uchun tang, baxtsiz hayot bo'lur. va biz uni qiyomat kunida ko'r holda tiriltiramiz. Birinchi sabab insonni qalbi taskin topib xotirjam yashamasligini birinchi sababi iymondan yuz o'girganligi. Alloh taolo aytayapti: "Meni zikrimdan yuz o'girsa, meni ulg'lashlikdan uzoq bo'lsa, uni hayoti tang, baxtsiz bo'ladi" deb aytayapti. Qarang, uni kambag'al oladi, kasal oladi demayapti. Allohdan yuz o'girgan odamning hayoti hech qachon shirin bo'lmaydi. Chunki insonni baxtsiz qiladigan birinchi narsa kufr. Baxtsiz qiladigan birinchi narsa Allohning zikridan uzoq bo'lishligi. Ikkinchidan insonni qalbini mana shunday istirob bilan turishligi gunohlarni ko'p qilishligi. Bu hadis Oysha roziyallohu dan rivoyat qilinadi. Imom Ahmad sahihlarda keltirgan. Qola Nabiy sallallohu alayhi vasallam: "Iza kasurat zunubul abdi va lam yakun lahu ma yukaffiruha min al-amal, ibtalahu Allahu azza va jalla bil hazni balki bil huzni li liyukaffiraha anhu." Imom Ahmad rivoyat. Qarang. Agar bir bandaning gunohlari ko'paysa, va mana shu gunohlarini kafforat qiladigan boshqa savobli amallari bo'lmasa, Alloh taolo bu bandani g'am qayg'u bilan balolab qo'yadi. Gunohlaridan tozalanib olishligi uchun. Tushunarlimi? Agar bir bandaning gunohlari ko'paysa va mana shu gunohlarini kafforat qiladigan boshqa savobli amallari bo'lmasa, Alloh taolo bu bandani g'am qayg'u bilan balolab qo'yadi. Gunohlaridan tozalanib olishligi uchun. Demek mana shu g'amga kirayotganligi mo'minda o'zi Allohning marhamati bo'lyapti. Chunki tavba qilayotgandi, gunohlari kafforat bo'lishi uchun, namoz sadaka yuvilishligi uchun, sadaqa qilmayotgandi, ibodat günah gunoh ko'payib ketdi, Alloh taolo nima Nime berib qo'yar ekan? G'am, qayg'u, tashvish. Pul yo'qligida o'zi bir g'am idi. Shart to'satdan kelib qoldi. Yana o'shuncha g'am nima bo'ldi? Yo'g'ida ham g'am idi. Keluvdi ham nima bo'ldi? G'am bo'ldi. Siz bilan biz yelkamizda g'amni tashvish ozroq bo'lishi uchun birodarlar, savob amallarni ko'proq qilaylikki, qilgan xatolarimizni yuvib tursin, bizni g'am tashvish bilan Alloh taolo balolashlikka hojat qolmasin. Shuning uchun haqiqatan qarasangiz namoz o'qiydigan, masjidga keladigan, Allohning zikrida qatnashadigan kishilarni qarasangiz g'am tashvishi shu ishni qilmayotganlarnikidan ko'ra chandon chandon oz bo'ladi. Allohdan deb qo'yadi. Bitta ma'ruzani eshitarda qalbi yumshab, bir hafta ezib turgan yelkasini, g'ami nima bo'ladi? To'g'ri aytdi domla, haqiqatan shunaqa deydi. Insonni doim qalbini istirobga tushib turishligini, yana bitta sababi insonni qalbi iymondan bo'shligi hamda qozoy qadarga bo'lgan e'tiqodini sustligi. Ya'ni ma sha'allohu kana va ma lam yasha Alloh nimani xohlagan bo'lsa bo'ldi, nimani xohlamagan bo'lsa bo'lmadi degan e'tiqodda mustahkam odam bir ish bo'lib bo'lgandan keyin har qancha musibatli bo'lsin, har qancha bir og'ir bo'lsa nima deydi? Demak, Alloh shuni xohlagan ekan. Mana bu bo'ldi deydi. Endi biz rozi bo'lsak ajr olamiz, gunohlarimiz yuviladi, undan kattaroq Alloh taolo mukofot beradi deydi. Endi qazoy qadarga iymoni yo'q odamchi? Va, o'shunda mana qilganimda mana bo'lardi. He, o'shunda shunday qilib qo'ymaganimda mana bo'lmas edi. Insonning qalbi nimaga bir ishda qalqib turadi? Nimaga g'am tashvish bilan yashaydi? Shuni sabablarini ko'ryapmiz. 3 ta sababni aytdik. Allohning zikridan uzoq bo'lganligi, gunohlarni ko'pligi hamda Allohga bo'lgan iymoni, qazoy qadarga bo'lgan iymonni zaif bo'lgan odamlar qalbi doim istirofda qalqib turishlikda bo'ladi. Insonni mana shu tang holatga tushiradigan sabablarning yana bittasi iqtisodiy holati. Pul yo'q, ish yo'q. Qilay deb chiqadi ko'chaga o'g'il bola, ish topa olmayapti. yoki ishlasa pulini berishmayapti. O'sha ishni qilguncha birodan qarz olgan, endi ishlab uzay desa, ish bo'lmayapti, qarzi ko'p. insonni yana ko'nglini cho'ktiradigan, qalbini qalqitib qo'yadigan, qalbini iztirobga tushirib qo'yadigan, vahimaga solib qo'yadigan narsa nima bo'ldi? Qarz. Buni yechimi nima? Buni yechimi nima? Biz mana shu qarzni uzishlik uchun pul topgani chiqib mehnat qilamiz jasadimiz bilan. sabablarni qoyim qilamiz-u va mana shu qarzni uzadigan zotdan g'ofil qolib qolamiz. olti rez borsa mancha qolar ekan, mancha qarzni uzib boraman. manday qilsam, manday bo'lar ekan. Yo'q, taqsir. To'xtab tur. To'xtab tur. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kunlarni birida masjidga kirganlarida ansonlardan bo'lgan Abu Umoma ismli bir sahoba nohatta bir tushkunlikka tushgan holda o'tirardi. Payg'ambarimiz, "Ey Abu Umoma, sizga nima bo'ldi?" deb so'radi. "Ya Rasululloh, g'amlar ko'p, qarzlar ko'p. Mana shu narsalar meni qiynab qo'ydi" dedi. Dardini kimga aytayapti? Abu Umomaga otasidan ham, onasidan ham, hatto o'ziga o'zi mehribon bo'lgandan ham mehribonroq Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytayapti. Agar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam menga deb to'shab berib qo'yganida, payg'ambarimizni bu qilgan yaxshiligi faqat Abu Umoma bilan cheklanardi. To'g'rimi? Lekin payg'ambarimiz shunday bir tavsiyani aytdilarki, o'zidan keyin keladigan, mana shu Abu Umomadan keladigan hamma ummatga keyin keladigan hamma ummatlarga payg'ambarimiz ko'rsatmani berib qo'ydi. Ya Abu Umoma, afala uallimuka kalaman iza qultahu azhaballohu hammaka va qada anka daynaka. E Abu Moma, sizga shunday bir so'zlarni o'rgatayman. Agar shu so'zlarni aytadigan bo'lsangiz, Alloh g'amlaringizni ketkizadi, qazlaringizni uzadi, ado qiladi dedi. Ya'ni quruq kalima birodarlar. Voy pul ketmaydi bunga. Bunga abrod kerak emas, alohida vaqt ajratishni kerak emas. Rasulullohga Alloh taolaning rahmati bo'lsin. Shunday bir duoni o'rgatayman. Shu duoni o'qisangiz, g'am ham ketadi. Har qancha katta bo'lmasin, Alloh taolo uchun hech narsa emas sizning g'amingiz. Va qarzingiz har qancha katta bo'lmasin, Alloh uchun hech narsa emas. Faqat ixlos bilan ijobat bo'lishiga ishonib turib ochishlik kerak bu duoni. Har rostla o'rgating dedi. Payg'ambarimiz nima o'rgatyapti? Shuni kalimani o'rgataymi? Agar shuni aytsangiz, Alloh hamma yo'g'ingizni hal qilib beradi. Allohdan rahmati bo'lsin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga. Hay Rasululloh o'rgating dedi. Uzot sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Qul idza asbahta va idza amsayta." tong ottirsiz yoki kech kirgizsiz, ya'ni ikki mahal, ertalab va kechki payt. Allohumma inni a'udhu bika minal hammi val hazan va a'udhu bika minal ajzi val kasal va a'udhu bika minal jubni val bukhul va a'udhu bika min ghalabati dayni va qahri rijal. Faqat iymon bilan, e'tiqod bilan ijobat bo'lishiga ishonib turib, Parvardigora, men sendan g'am va qayg'udan panoh tilayman. ojizlik va yalqoqlikdan panoh tilayman. Qo'rqoqlik va baxillikdan panoh tilayman. Qarzlarga yengilib qolishlikdan va kishilarning qahriga qolishlikdan panoh tilayman. 8 ta narsa. G'am qayg'udan, ojizlik va yalqoqlikdan, qo'rqoqlik va baxillikdan, qarzga yengilib qolishlikdan va odamlarda qahriga qolib ketishlikdan. Abu Umoma aytadi, Allohga qasam deydi. Shu duoni davomiy aytdim, Alloh g'amlarimni ham ketkizdi, qarzlarimni ham uzdi deydi. Biz ham bugun aytamiz asrgacha. Esimizga tushganini aytib qo'yamiz. Keyin 10 kun aytamiz, 15 kun aytamiz. U yoq bu yerda qarasa hech bir o'zgarish yo'q-da. Endi u sahobalar boshqacha aytgan ekanda. Demak, ularda Ha, ular boshqacha aytgan. Ularda ishonchi payg'ambarimizning so'ziga bo'lgan ishonchi bizgadan farqi bo'lgan ekan demak. Aytinglarchi, mana shu duoni yodlab qo'yib aytishlikka mashada o'tirganlardan kim ojiz bo'ladi? Yodlab qo'yganimiz esimizdan chiqib qoladi. Ikki mahalla ekan, ikki mahalla ekan. Inson g'am va qayg'uga kiradi. Ulamolar aytadi, g'am kelajak haqida bo'ladi, qayg'u o'tib ketgan ishlarga bo'ladi. Qaytarib aytaman, g'am hali bo'lmagan ish haqida o'ylab turib g'amga kiradi inson. Qayg'uchi bo'lib o'tib ketgan. Qarang, ikkalasi ham yo'q hozir kunda. G'am kelajak haqidami? Kelajak kelgani yo'q hali, u yo'q. Endi qayg'u nimaga? O'tmishga. U ham yo'q. Qaqa ketdi? G'ayb dunyosiga ketdi. Insonni doimiy qalbini tang qilib turadigan, iztirobga, qo'rquvga, xavotirga solib turadigan sabablarning yana bittasi Alloh taoloning hidoyatidan hamda uning ibodatida istiqomatdan uzoq bo'lishlik. Insonlar ana shu o'zini hayotda qiynayotgan muammolarini hal qilishlik uchun mehnatni harakatni qilishadi, lekin o'sha mushkulalarni bergan va shu mushkulalarni ketkazadigan zotdan g'ofil qolishadi. Juma paytida klientlar keladi, "Alimo, nima deydi, qo'shni yopganda men jinga savdo qolaman" deydi. Sizni g'amingizni, qayg'uingizni ketkazadigan zot u zotni rozi qiladigan ishni qiling, o'zi biladi qanaqa qilib hal qilib berishini. Va ishonavering, siz uchun yozilgan narsa adashib birovga borib qolmaydi. Bu iymonimiz bizi. Inson iymon halovatini qachon totadi? Inson iymon halovatini qachon totadi? Sen uchun yozilgan narsa adashib boshqaga ketib qolmaydi. Boshqalarga yozilgan narsa adashib senga kelib qolmaydi. Shuni tushunmaguningcha birodar, iymoning komil bo'lmaydi. Xotirjam bo'ling, rizqingiz bormi? Yashaysiz. Xotirjam bo'ling. Rizqingiz bormi? Ayrilmaysiz. Endi xotirjam bo'ling. Hamma yoqda 5 qilib qo'yganingizda shunda bo'lib qoladi. Kim xohlagan edi uni? Alloh subhanahu va taolo xohlagan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man ja'alal hamma hamman wahida wa huwa hammul ma'ad kafahu sa'ira humumihi." Bu hadis Ibn Mojani sahlada keltirilgan Ibn Mas'uddan. G'ami yo'q odamda o'zi yo'q. Bu aqli yo'q odamda ham bo'lmaydi. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, kim hamma g'amini bitta g'amga almashtirib olsa, oxirat g'amiydi. Alloh boshqa hamma g'amlarini o'zining zimmasiga oladi, kifoya qiladi. Qaytaramiz. Hamma g'amni yig'ishtirib tashab, oxiratdagi g'amini birinchi o'ringa qo'ying. Alloh taolo boshqa hamma g'amingizni o'zini zimmasiga oladi. Yo ishonmaymizmi birodarlar payg'ambarimizga? Abu Umoma roziyallohu anhu ikki ma'no aytib qo'ydi shu duoni. Bilmayman, bir oyatdimi, bir yil aytdimi. Hamma g'ami ketdi, hamma qarz uzildi. Nimaga biz ishonmaymiz? Ko'chaga chiqsa, ko'chada ko'ngilga yoqmaydigan ishlar. Tijoratiga tushsa, tijoratda bir ko'ngil dedi bo'lmayapti. Uyiga kelsa, uydagi muomala zo'r emas. Odam otilib ketadi, birodarlar. Iloji yo'q. U inson doim unaqa naprejyenida, stressda yasha olmaydi. O'shuning uchun osib qo'yapti 80 mingta odam yiliga yer yuzida. Endi iymonli odamchi? Ibn Qoyyum rahimahulloh shunday deydi. Insonni to'rtta narsa halok qiladi. G'am, qayg'u, ochlik va uyqusizlik. Ya'ni ochlik bilan uyqusizlik yo'q. Siz bilan biz uyqumiz ham joyida, qonimiz ham to'q, ob joyida. Lekin siz bilan bizni qalbimiz, ruhimiz nima ezib qo'yapti? G'am va tashvish, siqilish. Mana shu siqilishlik siz bilan bizda bo'lmasligi uchun, shu asarlarimiz tarang bo'lmasligi uchun nima qilishimiz kerak? Birinchidan, birinchidan Alloh taoloning qazo qadariga bo'lgan iymonimiz to'liq bo'lsin. Bilaylik, inson o'zi uchun yozilgan narsa boshqa birovga adashib ketmaydi. Boshqa birovlarga yozilgan narsa adashib bunga kelib qolmaydi. Bu qazoi qadar. Iymon keltirgan odam xotirjam bo'lish kerak. Ikkinchidan, Alloh subhanahu va taoloning tasbihida, tahlilida bo'lishni kerak bo'ladi. Inson Robbisidan rozi bo'lishni kerak. Rozi bo'lsangiz ham shu bo'ldi. Norozi bo'lsangiz ham bo'ldi. Sizni rozi bo'lishingiz bo'lmasligi hech narsani o'zgartirmaydi, o'tdi ketdi. Endi norozi bo'lsangiz gunohkor bo'lasiz, g'amingiz ustiga ham tushadi, siqilasiz. Rozi bo'lsangiz, Alloh taolo mukofot beradi va yo'qotgan narsangizdan kattarog'ini beradi. Agar nima qilsangiz, rozi bo'lsangiz. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makkada turgan paytida majnun deyishdi mushriklar, kazzob deyishdi, kohin deyishdi, sehrgar deyishdi, xolaganini deyishdi. Payg'ambarimizning yuragi siqilardi bundan, yuragi ezilardi. Alloh taolo nima deyapti, diqqat qilinglar. Birodalar, siz haqingizda xohlagan gapini gapirsin. Sizni ustingizda xohlagan ishini qilaman desin. Kim aytgani bo'ladi? Alloh aytayapti. Shak shubhasiz biz ular sizni masxara qilib aytayotgan so'zlaridan dilingiz siqilishini bilurmiz. Bandalarim dilingizlari siqilayotganini men bilaman, deyapti. Ha e, Muhammad alayhissalom haqida shunaqa gap gapirilgan. Ey Muhammad alayhissalom bularni gapirayotgan gapidan qilayotgan ishidan sizni dilingiz siqilayotganligini men bilaman, deyapti. Endi nima qiling, deyapti. Xuddi shularga o'xshab borib gap qaytaring, ularga shu o'zlariga yarasha ish qiling yoki shu fe'liga yarasha fe'l qiling dedimi? Nima deyapti? Voy parvo qilmang deyapti. Oyatni davomini o'qiymiz. Shak shubhasiz biz sizni ular masxara qilib aytayotgan so'zlarini eshitib siqilayotganligingizni bilamiz biz deyapti. Bas siz Parvardigoringizga hamda aytish bilan u zotni sheriklardan poklang va sajda qiluvchilardan bo'ling. Parvo qilmang deyapti. Siz tasbih ayting, sajda qiling, o'lim soati kelguncha ibodatda bo'ling. Ishingiz bo'lmasin ular bilan dedi. Wa'bud robbaka hatta yatiyakal yaqin. O'lim soati kelguncha, haqiqat soati kelguncha ibodat bilan shug'ullaning. Bularga parvo qilmang dedi. Nima bo'ldi oqibati? Payg'ambarimizni jinni degan, majnun degan, kazzob deganlar payg'ambarimizni oldiga kelib turib, kechirib qo'ying deb turishdimi Makka fathida? Iymonga kelishdimi? Payg'ambarda o'g'il farzandi yo'q, bu abtar deyshganlar. Ular xor bo'lib o'lib ketdi. Ularning bolalari payg'ambarimiz o'zlarini otalardan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rmadimi? Alloh aytayapti. Ularni gapirayotgan gaplaridan yuragi siqilayotganligini biz bilib turibmiz. Lekin parvo qilmang. Tasbih ayting, sajda qiling, Allohning qulchiligini qiling, bu yoqni bizga qo'yib bering deyapti. Endi nima bo'lar ekan? Allohni aytgani bo'ladi. Agar siz o'ylab, fikr qilib, shuni hal qilishlikka harakat qilib, bir ta'sir o'tkaza olsangiz, mana fikr qiling. Endi sizni qo'lingizdan, ixtiyoringizdan tashqari bo'lgan narsaga mana kallangizni ovora qilmang. Bari olotgani bo'ladi, hech narsa qila olmaysiz. Mana endi 3 ta mana shu bilan bizni qalqishdan, istirobdan chiqaradigan narsalarni gapirdik. Birinchisi qazoi qadarga iymon bo'lsin, ikkinchisi Alloh taoladan rizo bo'lsin, uchinchisi tasbih tahlil bo'lsin. Ibadatni avvora bo'lavering-da. boshqa hamingiz Allohning zimmasiga. 4-tinchisi musohabatul ahyor minan nas. Odamlarning orasidan yaxshilar bilan ko'p suhbatda o'tirish kerak. Ey ona kelyapti, qo'ydi, yoki yo'yimiz chiqadi, yana kerak emas gaplar gapirib qo'y. E, palonchi kelibdi, yur bilan gaplashib o'tiramiz, narsa qilasan. Nimaga birinchi odamni suhbatidan qochyapsan? Nimaga ikkinchisiga intilyapsan? Chunki bu qalbingni ezyapti. Shunday odamlar borda, vahimani gapirib, sizni ichingizni ezib, mazza qiladiganlar bormi degiz keladi. Faqat yomon xabar olib yuradi. Alloh aytadi: "Wasbir nafsaka ma'allazina yad'una robbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha." Siz o'zingizni, ya'ni Muhammad alayhisalomga kimlarni o'ziga do'st tushligini o'rgatyapti. Siz o'zingizni ertayu kech parvardigorlarning yuzini, roziligini istab, unga iltijo qiladigan zotlar bilan birga tuting. Ya'ni yaxshi odamlar bilan birga bo'ling va kimdan uzoq bo'ling. Ko'zlaringiz hayotda dunyo ziynatlarini ko'zlab, ulardan o'tib, o'zga ahli dunyolarga boqmasin va biz qalbini bizni zikr qilishdan g'ofil qilib qo'ygan, havoyi nafsiga ergashgan va qilar ishi isrofgarchilik bo'lgan kimsalarga itoat etmang. Odamlar ikki xil bo'ladi deyapti Alloh taolo. Ertaga kech Allohning roziligini g'ami bilan yurganlar bor. Hamda dunyoda qiladigan ishni isrofgarchilik bo'lganlar bor. Mo ikkinchi odamlarga qaramang, birinchilar bilan birga bo'ling deydi. Mana shunday bir solih insonlar bilan o'tirsangiz, boshingizga kelgan musibat har qancha katta bo'lmasin, bu vaqtinchaligini eslatishadi. Har qancha qiyin ahvolga tushmang, Alloh bir kun chiqarishini eslatishadi. Har qancha dardingiz katta bo'lmasin, ayub alayhisolamning dardchali emas deb qalbingizga taskin beradi. Ularda Alloh qanday najotga chiqarganini eslatadi, qalbingiz taskin topadi. Endi boyaga aytgandek ikkinchi toifa odamlar bilan bo'lsangiz, hayotingiz har qancha zo'r bo'lmasin, ularni o'lchoq bilan yuradigan bo'lsangiz, norozi bo'laverasiz hayotingizdan. O'zi zo'r yurish turishingiz, surmishingiz. Lekin dunyoda quvgan odamlarga ulfa topib qolsangiz yeta olmaysiz ularga ishonavering. Mana mashinani olib endi xursand bo'lib turdingiz, undan keyingisini oldi ular. Endi unaqa olish kerak endi. Biz o'zimizni hayotimizni o'zimiz achchiq qilamiz, birodalar, ulfat tanlayotib turib. Boyagi duo. Allohumma inni a'udhu bika minal hammi val hazan va a'udhu bika minal ajzi val kasal va a'udhu bika minal jubni val buhl va a'udhu bika min ghalabati dani va qahri rijal. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar. Ibn Mas'uddan Imom Ahmad keltirgan hadis, sahih hadis. Ma asoba ahadan qat hammun wala hazanun faqol. Agar qaysi bir odamga g'ammidi, qayg'umidi yetsa, shunday desin. Allohumma inni abduk va ibnu abdika va ibnu amatika. Nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب حمي إلا أذهب الله حمه وحزنه وأبدله مكانا فرح agar bir kishiga g'am va qayg'u yetsa u shunday desin. Payg'ambarimiz buyuryapti. Parvardigoro, albatta men sening bandangman. Qulingning o'g'li cho'ringning o'g'liman. Peshonam sening qo'lingda, mening ustimda sening hukming o'tkuvchidir. Mening ustimda qazoing odildir. Sening har bir isming bilan o'zingni o'zing nomlagan yoki mahluqotlardan biriga o'zing o'rgatgan yoki o'z kitobingda tushirgan yoki o'zing huzuringda g'ayb ilmida olib qo'ygan ismlaring bilan Qur'onni qalbimning bahori ko'ksimning nuri qilishingni, g'amim va qayg'ularimni ketkazuvchi qilishingni so'rayman desa, Alloh uning g'am qayg'ularini ketkazib, xursandchilikka almashtirib qo'yadi. Ikkita duo. Ikkita duo. Mana shu duolarda yodlab bir marta ertalab, bir marta kech aytib qo'ygani, kimimiz ojizlik qilamiz. Agar shu duolarda, shu tavsiyalarda ko'rsatmalarni eshitgandan keyin ham yana siqilib, yana bo'g'ilib hayotda yashayotgan bo'lsak, biz ummati Muhammad bo'lishiga loyiq bo'lmayapmizmi ekan? pul demayapti, vaqt demayapti, umringni sarf qil demayapti. Shu duoni ishonib aytib qo'y, hamma g'amingni men ko'taraman deyapti. Meni rozi qilishing g'amini yelkangga olgin, boshqa g'amingni o'zim kifoya qilaman deyapti. Ishona olmaymizmi? Sahobalardan buni eshitganlar, "Ya Rasululloh, buni o'rganib qo'yaylikmi?" deganida, "Ha, buni eshitgan har bir kishiga o'rganib qo'yishligi vojib bo'ladi" dedi. Demak, zamonimizda keng yozilgan, yoyilib ketgan mana shu torlik, asab torligi, qalbni torligi, stress, nervoniligimiz ketishini xohlasak, g'am tashvishlarimizni ko'tarilib, qarzlarimizni ketishini xohlasak, nima qilaylik ekan? Ko'proq ishlaylik ekan. Nima? Namozni qo'yib qo'yib yana bir res qilaylik ekan o'sha resni. yoki xoram bo'lsa ham shu olib sotaylik ekanmi? Birodalar, g'amni biz hal qilmaymiz. G'amni Alloh hal qiladi. Alloh subhanahu va taolo o'zi tavfiq bersin. O'zi tavfiq bermasa bizning qo'limizdan hech narsa kelmaydi. Aqulu qawli hadza astagfirullohi li va lakum assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.